Lăudat să fii, Părinte, Fiul tău fie iubit, care frate ne lupta vieții să ne fie avoit. Slavă ție, Duh preasfinte, ce purcezi din amândoi, Trei persoane, un domn singur, ce veghează peste noi.